Yo. Ah. Tra, tra, tra, tra, tra, suena la metralleta con la que esparzo letras en el barrio y en mi house. Yo. Tra, tra, tra, tra, tra, suena la metralleta. No son balas agresivas, solo son palabras yao me tiran por ser Mientras estoy más que cómodo en mi casa con Barcel Y quién diría que aquel vato que no sabían que Se sacara de la manga este álbum con tres güey Yo, mírame la cara, mira dónde ando Ando por mi casa y luego por los altos Saco la primera, me saco del barrio Siempre con mi gente y luego voy rifando ah. Y piensan que estoy loco, que nada más estoy delirando Pues me quedo con esos que siempre me han apoyado Mami ven acá, déjate voy a mostrar Quién es el que está rifando cuando el que difícil está ya y doy gracias a esa gente que me dijo dale crack. Wow. Pero me alegro de esto, estoy contento y me propongo a ser diferente aquí al resto. olvido amigos que siempre están conmigo, me dicen dale guacho que tienes que sacar filo para disparar. Solo digo pla pla pla para carcajear, solo digo jajaja ja, ja. y para soñar Solo monto el celular y me siento en el fondo para empezar a volar. Oh, que, que, que, que, que, ahora me tiran por ser. Mientras estoy más que cómodo en mi casa con Marcel. Y quién diría que aquel vato que no sabían que se sacara de la manga este álbum con tres güey. Tra Tra, tra, tra, tra, suena la metralleta con la que esparzo letras en el barrio y en mi house. Mm. Tra, tra, tra, tra, tra, suena la metralleta. No son balas agresivas, solo son palabras.